ระหังสัมมาสัมพุทโธภาควันพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราทั้งหลายพระองค์เป็นอรหันตรัสรู้ชอบเองแล้ว ละกิเลสขาดจากสันดานสนาเป็นผู้ไม่หลงมีความไม่หลงเป็นธรรมดาตรัสรู้อริยสัจสีแจ้งประจักษ์โดยลำพังพระองค์ ตราสรู้ชอบไม่วิปลิตสอนผู้อื่นให้ตราสรู้ได้ด้วย เราตั้งหลายก่อนนมัสการกราบไหว้พระผู้มีพระภาคุตเจ้า อาระหังสัมมาสัมมุทโธพระองค์นั้น มีพระสาธุและปลาพุทธรูปนี้เป็นพยานมุลทางภาควันตังอภิวานเดมิสวางคาตตภาควันตังธรรมโม ธรรมอันพระภูมิภาภาคเจ้ากล่าวดีแล้วสาแดงหนทางอันดับกิเลสและกองทุกข์ให้ผู้ปฏิบัติตามถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบ เราตั้ง ลาภูมิปาภาคเจ้ากล่าวดีแล้วทานมังนามัสสามิสุปาติปันโนันภาคาวันโตสาวกสังโฆมู สงสาวกของพระผู้มีปาภาคปฏิบัติดีแล้ว ได้ปัญญาตัดสรู้อริยสัจสีทำกิเลสในสันดานในสิ้นไปตามกำลังอริยมรรคที่ให้เกิดขึ้นแล้วในสันดานตน ความละกิเลสได้จริงเป็นการปฏิบัติชอบแท้เราตั้งหลายขอนอบน้อมหมู่สงสาวกที่พระภูมิปาภาคสอนให้ปฏิบัติดีแล้วสร้างครังนามามี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 มภะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมบุญตัสสะโยโสตาทากาโตอะราหังสัมมาสัมบุตโนสุงการตนโลกังวินโดน พุทธโลปุริสาดัมมางสาลาติสัทธาเดวนุตสานังมุทโธภักกวันโยอิมังโลกังสะเดวกังสัมมาลกังสัพพมกัง สาสามนาพรามานิงปัญญังสาเดวมนุษย์สังสยังอภิญญาจัติกตตวาปเวเดสิโยธรรมังเดเสสิอาดิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานากัลยาณัง สาทังสาพยัญญานังเกวาระปริปุนังปริสุทธังพระมจาริยังปะกาเสสิตามมหังภากวันตังอภิปุญญามิตามหังภากวันตังสิรสนามามิ โยนโซนสังวังคันตนภาวันตานธรรมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอนปานายโกปัจตังเวนิตาโบวินยูหิ ามาหังธรรมังอาภิปุญญามิตามหังธรรมังจิรัสานามามิโยนโสนสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆอ โยปฏิปันโนภัจจาวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภัจจาวโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภาควันโต สาวกสังโฆยานดินดังจัตตาริปุริสายุกานิอัตถาปุริสาปุกังลางเอสาภะกวันโต สาวกสังโฆ หุเนยโยปาหุเนยโยดักขิเนยโยอัญชลิการณิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสสังตามมาหังสังขังอาภิปุญญญามิตามาหังสังขังสินาสานามามิ บุตรนสุสุโธการุณามหันนาวโยจันตาสุทัปปลายานาโลจโนโลกัสสะปะปูปังกิเลสขาตะโกวันดามิบุตังอหามาดเรนตัง สาสัตุโนโยมักกาปะกะมะตาเพดาพินนโกโลกุตารโยจาตาดาตนวันดามิธรรมังอะหามาดาเรนตังสังโคนสุขิตาพยาติเขตาสัญญิตน โยอันดิทาสันโตสุกันตานุโตาโกโลลาปาหิโนอริโยสุเมตาโนวานดามิสังขังอาหามาดเรนตังอิเจวเมกันตาภิโพชนยากัง วัดทุตตยังวันดายตาปิสังคตังปุญญังมายายังมามาสัมบูปัตตวันมาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยังอินทาตาทากโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมบุตโธ ธรรมโมจเดสิตานิยานิโกอุปัสามิโกปรณิปานิโกสัมโบทังกามิสุงกตัปปเวดิโตมายันตังธรรมังสุตตังวาเอวังยานาม ยาเตเป็นดุขายังหาเป็นดุขามรานเป็นดุขังโสกาปาริเดวันดุขาโดมานัสสุปายาสาป็นดุขัง ตาปิเยสัมปัญโยโกนดุโคปิเยหิวิปัญโยโกนดุโคยัมปิชังนาลาปฏิตัมปิดุกังสังคิเตนะปัญจุปาดานะขันธาดุขังเสยาธิดังรูปปาดานะขันโท เวนันโนปาดานาขันโทสัญโยปาดานาขันโทสังคาโรปาดานาขันโทวิญญาณโนปาดานาขันโท ye sang có rền nhà so thà làm mà nô số bạc đa quan ê hoàng ba hù lăng sa và kê vi nê tiên ê sa pha ga sa và kê sa san බාහුලා පවතාති රූපං අනිච්ඡං වේදනා สเกวาราชาดุทัสสะสิยาังมยังบุตธัสสะภะกวะโตปุมบาภากันนมกัลังกะโรมาเส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 บุตทางสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสรงขังสรนังกัจฉามิโดติยัมปิบุตทางสรนังกัจฉามิโดติยัมปิธรรมังสรนังกัจฉามิ โดนติยัมปิสังขังสรานังกัจฉามิตาติยัมปิบุตหังสรานังกัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสรานังกัจฉามิตาติยัมปิสังขังสรานังกัจฉามิ นาทิเมสรนังอัญญังบุตโธเมสรนังลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมโหตุดันนาทิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวลังเอ นะสัจวัตเยนะโสติเมโหตุสมันดังนาติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวลังเอนเตนะสัจวัตเยนะโสติเมโหตุสมันดัง มหากาลนิโกนาโทอัตถายาสัปปานินังปุเรตังวาปาลามิสัมมาปัตโตสัมโบธิมุตตมันเอนเตนะสัจจวัจเจนามมหุนตุสัมมุปัตตวันมาหา สัปปานินังปุเรตังวาปาลมิสัมบามปัตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาตเยนามหุนโตสัมมุปัตตวั หกาโลนิโกนาโทสุขายาสาพปปานินังปุเรตวาปาลามิสัมบาปัตโตสัมโมติมุตตมังเอเตนะสัจวัตเยนามหุนโตสัมมุปัตนวัง สัมมุตเตวทวีสัญจารดาวานาสัญจาสัตเกปัญจสตาสัสนิสิลาสาหังเตสร้างธรรมันจะสังกันจาอันดาเรนนมามิหัง นามกาลานุ าเวนะหันตะวาสัมเมอุปัตตะเวนอันเนกาอันตรายาปิวินาสันตวเสสะตนสัมบุตเตปัญจปัญญาสัญจาจตุวิสติสหัสเก ดานสาสาตาสาสานินนามามิตินาสาอหัง เตสร้างธรรมันจะสร้างขันจาอาดาเรนนามามิหังนะเวนาหันตวาสัมเมอุปัตตเวอันเน กาอันตรายาปิวินาศสันโตเสสะตนสัมบุตเทนาวุตตาราสาเตอัตถจัตตาริสาสหัสเกมเวสาติสัตตาสัจเนนามามิสิกาสะอัง งขมันจะสร้างทันจาอันดาเรนันมามีหังนามกาลานุภาเวนะหันตวาสัมเมอุปัตตเวอาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุเซม เมสัมมามุตธานังอุปันนานังมเหสินังตานหังกัลโลมหาวิโรมเมทังกัลโลมหายโสนสามลันนังกัลโลโลงยาหินโตนดีปังกัลโลอยู่ตินนโลนโกนันโย นาปาโมโคมังกาโลปุริสาสะมโนสุมโนทิโลเรวะตรติวัฒโนโสภิตองกุณสัมปันโนอันโนมานัจิยานุตตโม ปานดูมองลองสัพัโยตนารันโดวรสารทิปานดูมุตตารสัตตาสโลนสุเมโทปฏิปุกโลนสุญญาโตสัมปโลกโกนปิยานัสสินัมลาสะพง สิตาโมนุโนสิตาตโตสโมโลเกติโสจาวรตังวโรปุโสจาวลโดมุตโธวิปัสสิจาอนุปโม สิกิสัมมาหิโตสัทธาเวสาภูสุขดายโก ตากุสันโทสตาวะหงกังกมโนรนัญญาหงกาตสัปโสิริสัมปันโนโกตัมโมสักยาปุงกโวโหตุสัพบังสุมังกาลังลักขันตุสัมบเดวตา สามบัมบุตธานุภาเวโหตุสัมบังสุมังกาลังลักขันโตสัมบเดวตาสัมมาธรรมานุภาเวนังสดที่หุนตุนิลันตลาง โอตุสัมบังสุมังกาลังลักขันตุสัมเดวตัสัมมาสังฆานุภาเวนันโสทิหุนตุนิรันตลังโยจักขุมาโมหะปลาปะกะโท โตวิมุตโตมาลาสสติโลกัสสนาทันจาวินายกันจาตานเตยาสเตยยาสิทิโหนตุสาบันตรายาจาวินาสเมนตุ ตาตุนดาเสจิโลกาสาวิสุทธิมักดังนิยานิโกธรรมธารัสตาริงสาตาวาโหสันติกาโลสุจินโนธรรมวาลันตังสิลสนามามิ สันตนาหังจานเตยาสเตยยาสิติหุนตนสาบันตรายาจามินาสเมนตุนสาธรรมเสนาสุกตานุโยนโลกัสสะปะปูปะกิเลสเยตัง สันต่อสยังสันตินิโยยาโกจันสาวกตาธรรมังวิริตังกโรติสังขังวลันตังสิลสานามามิบุญทานุบุตทังธรรมาสิลานิทิง ตานเตยะสะเตยยาเจติโหนตนสาบันตรายามาหุงเวสลนังยันเตปัปปาตานิวนานิจาน ปยาตาจิตังเนตังโคสลนังเกมังเนตังสลนามุตตมังเนตังสรณมากัมมาสัมมาดุขะปมุจจติโยจามุตตันจะธรรมันจะสังขันจะสรณังกตน ยาตาเรอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติดุขังดุขาสมุปปาดังดุขัสสัจจาติกมังอาริยันจัตทังยิกังมักดังดุคุปะสมังกามินัง เอตังโคสารนังเกมังเอตังสารนามุตตมังเอตังสารนามากัมมันสัมมาดุขะปมุจจติยัสสะสัทธาตถาจเตอัจจาลาสุปฏิติตัง ชิลัญจายัสสะกัลยาณังอริยกันตังปัสสังสิตังสังเกปัสสันโดยัสสติอุโยภูตันจนัสนังอันดาริโดหิตังอาหุสยิวิตัง ตาสัมมาสัทธันจะสีลัญจางปัสดังธรรมนัสนังอานุยุนเยตเมธาวีสรังบุทานาสสนันติยาธาปิเสลาวิปุลานาพังอาหัจจะปัปตัน สามันตานุปริยโยงนิโกเทนตาจะตุติสาน เอวังจะลาจะมัจจุจาอาทิวัตตันติปานิโนอาติเยปรามเนเวเสจุดเดจันดาลาปุกุเต นากินเจปริวัตเจเตสัมบาเมวาพิมัตเตนนาตัทาหาตินังภูมินาลาทานังนาปติยานนานจาปิมันทยุตเตนานสักกายตุงทะเนนวาน ตาสมหิปันดิโตโกโสสัมปัสสังตมัตโนบุญเทธรรมเมจะสังเขจานทิโรสัตทังนิเวสเยนโยนธรรมจาลิกาเยนังวาจายาอุดเจตสัง शंसन्तिम् प्रेचसे अतितङ्गन्वा गमयान्न पथितं चेरन्नागताम् यान्नम् पहिनन्ताङ्गान्नागताम् पा จุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกุปังตังวิทามนุมรูหเยนอาเยวะกิจจะมาตาปังโกยัญญามลนังสุเวน นาหิโนสังกลันเตนามหาเสเนนมัจจุนานเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมตันนิตานตังเวพัตเตกรัตโตติสันโตอาจิกขเตมุนี นะโมระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหติโนนะโมอุตตมะธรรมัสสะสาวะคาตเจวะเตนิทานนะโมมหาสังฆสสะปิวิสุทธาสีานิติโน นามโม อมาตยารัตตาจารัตนาตยาจัสตุกังนามโม อมาตาติตัสสะตัสสะวัตุตยาสเปนนามโมการาปะภาเวนามวิงกัจจันโตปัตตวัง นานโมกาลานุภาเวนนสุวัติโหตุสมนานนานโมการาสเตเยนาวิธินิโหมิเตยวานนามยังอนัตตลักษณสุตังภานามาเส กวังยิเยติคูอามันเตสิดาวสเวอนตานโลปัญจาหิดังปิดเขเวอ ขเวรูปังอนัตตาตาสมรูปังนาบาทายสังวัตติ วิตานนายีดังเวดนาอาบาทายาสังวตยานลามเกตาจาเวดนายานเอวังเมเวดนาหุตุเอวังเมเวดนามาหุสิติ ยาสมาจะโคติกเวเวดานานตาตาสมาเวดานาบาทายาสังวัตเตินาจารพาติเวดานายาเอวังเมเวดานาหูตุเอวังเมเวดานามาโหสิเติ สัญญาณตัาสัญญาจาหิดังปิฆเวอตาภวิจัรนาเยดังสัญญามาทายาสังวเตยานรามเทธาจาสัญญายาน เอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิเตนญาติสามาจะโคปิทเวสัญญาณตานตาสมาสัญญาบาทายสังวัตตินาจารปติสัญญายา เอวังเมสัญญาโหตุ เอวังเมสัญญามาโหสิเตมสังฆารานตานสังฆาลาจาหิดังทิกเวอตาภวิสังจุนนายีดังสังฆาราอามาทายสังวตโตยโย ลานเทตาจาสังคาเรสุนเอวังเมสังคาราหุนตุเอวังเมสังคารามาเฮสุนเตมยาสมาจาสัก อเวสังขารานัตตาตัสมาสังขาลามาทายสังวตันติ นาจาลาปติเรสุนเอวังเมสังขาราหุนตุ เอวังเมสังขารามาเฮสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณัญจะหินดังทิกังเวอัตตา วิตังนายีดังวิญญาณังอามาทายาสังวเตยังลานเตธาจาวิญญาณเน เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิ ยาสมาจะโคทิกังเววิญญาณังอนัตตังตาสมาวิญญาณังอามาทายาสังวัตตินาจาลาปาติวิญญาณเน เอวังเมวิญญาณังโหโตเอวังเมวิญญาณังมาโหสิเตต่างจิงมัญญาตาผิดทางเวรูปังนิจจังวา นิจจังวาตม อานิจจังพันเต ยามปันนา นิจจังดุขังวาตังสุขังวาติ โดขังพันเตยามตันนานิจังดุขังวิปริณามาธรรมังการลังโนตังกมโนปัสสิโตเอตังมามาเอโซหามัตสมิเอโซเมอตาติโนยเฮตังพันเต ตางจริงมัญญาธาภิกขเวเวดันนานิจจาวาอนิจจาวาติอานิจจาพันเตยามปันนา นิจจังดุขังวาตังสุขังวาติโดขังพันเต ยานปานานิจังดุขังยิปรินามาธรรมังการลังโนตังสมาโนปัสสิตนเอตังมามาเอโซหามัสมิเอโซเมอัตาตินโนยเฮตังพันเต ต่างจริงมัญญาตาภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอานิจาพันเตยามปานานิจังดุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเตยามปานานิจังดุขังมิปรินามมาตัมมัง กาลังโนตังสมโนปัตติโตเอตังมามาเอโสหามัจมิเอโสเมตาติมโนเฮตังพันเตตังจิงมัญญาธาติขเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจจาพันเต ยามปานานิจังดุขังวาตังสุขังวาเตมดุขังพันเตมยามปานานิจังดุขังวิปรินามมาธรรมังตานลังโนตังสมโนปัสสิตตเอตังมะ เมตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาตาติขังเววิญญาณังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปนานิจจังดุขังวาตังสุขังวาติ โลขังพันเตยามปันนานิจังดุขังวิปริณามาธรรมังการลังโนตังสมโนปัสสิโต เอตังมามาเอโตหามัสมิเอโสเมตาตินโนเหตังพันเต าสมติหาติกเวยังจินจิรูปังอาติตานากาตาปัจจุปนังอาจัตตังวามหิทาวันโอลาลิกาวาสุขุมาวังอินนาวาปันิตาวันเยอนุเลสันติเกวัน งรูปังเนตังมามาเนโสหามัสมินเมโสตาติเอวามเมตังยาทาภูตังสัมมปัญญายานาธมังยากาจิเวดานาติตานากาตาปัจจุปนนัง จจตาวามาหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปมิตาวายานดูเลสันติเกวานสาบาเวดนานเน ตังมามาเนโสหามัสมินาเมโสอัตตาติเอวเมตังยาทาภูตังสัมมปัญญายาดัตถมังยากาจิสัญญาติตานาจตาปัจจุปันนังอาชาตาวามาหิตาวาัง โอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวันยานดุเลสันติเกวันสาเปสัญญาเนตังมามาเนโสหามัสมินาเมโสตาติเอวเม งยาธาผู้ตังสัมมาปัญญายาดาตมังเยเกจิสังขาราติตานากาตาปัจจุปนังอาจัตตาวามหิตาวังโอลาลิกาวาสุคุมาวังหินาวาปานิตาวัง เยดูเล สันติเกวัน สามเดสังคารันเนตังมามาเนโสหามัสมินาเมโสตาติเอวันเมตังยาเธอผู้ตังสัมมาปัญญาญาณตบัง dạng kim chi a chi năng an ta ta pa chu a cha tăng wa ma wa Oang la li căng wa su khu hi năng wa pan ni yan du lê san ti ke wa สาบังวิญญาณังเนตังมามาเนโสหามัสมินาเมโสตาติเอวเมตังยาธาผู้ตังสัมมาปัญญาญาดัตบันเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาริยสาวกุล รูปัสสมิงปินิบินนาเตเวดันนายาปินิบินนาเตสัญญายาปินิบินนาเตสังคาเรสุปินิบินนาเตวิญญาณมินนาเตเนตบินดังวิรัตยาเต วลาดาวิมุตจตุวิมุตตาสมิงวิมุตตาเมติยานังโหติยินายาติวุสิตังพรหมจริยังกาตังการณียัง นาตาลังยิตาตายาติปัญญาณติติอินดามาโวจาภกวานอาตันมานาพันจาวังกิยาภิกขุภกวาโตภาสิตังนาภินันโดเอมัสสมิจาปนาวยากรณัสสมิงพัญญามาเ ปานจาวากิยานังติคุนังอนุปาดายาอาสเวหิจิตานิวิมุตติงสุติกรณียมัตถากุสเลนายยันตังสันตังปันดังอติสเมจัง สาโกอุโยจาสุหุโยจาสุวาโจจัตตามุโนวนาติมานมสานตุสาโกจาสุภาโลจาอาปาจิตโจจาสันลาหุกังวุติสานตินนริโยจานิปาโกจาอาปังกับโหกุเลสุอนันุกิทโท นาจากุดดังสมาจาเลจินจีเยนาวินโยปังเลอุปวานโยสุขีโนวาเกมิโนหุนตุสัมเมสัตตาภวันตุสุกิตตาเยเกจิปานาภูตาติตาสวะทาวลาวานวาเสสัง ดีาวาเยมหันตาวามัชชิมาลาสกานุกาตุลานเดทาวาเยจานิทาเยจานุเลวาสันติอมินุเลโองตาวาสัมภเวสีวายสัมกตาภวันตุสุจิตตาน นาปังโลปัลังนิกุปเตทานาติมันเยทากาตาจินังจินจินบายาโลสนามปฏิคาสัญญานัญยามัญญาตานุกมิจจยานมาตายาธานุยังปุตตังอายุสัเยกาปุตตมโนลาเก เอวันติสัมบพุเตสุมานาสัมภาวะเยอปริมานังเมตัญจาสัพบโลกัสมิงมานาสัมภาวะเยอปริมานังโอนทางงานโตจาติริยันจาสัมมาทางเวลังอสัปตัง ติทันจาลังนิสินโนวาสัญญาโนวายาวตาปาวิกตามิโตนเอตังสาติงานิเทยาพรหมเมตังวิหาลังยิธมาหุนเนตินจานุปกรรมาชิลาวาดัสเนนสัมปโนน tam mê su vi noi yang ge thang na hi ya to ga pa se yang punareti วิรูปเกหิเมเมตังเมตังเอลาปะเทหิเมจาปายาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหะโกตมะเกหิจัง ปาลาเกหิเมเมตังเมตังดิปาลาเกหิเมยาตุปาเดหิเมเมตังเมตังบาหุปาเดหิเมมามังอาปาดะโกหินเสมามังหินเสดิปาดะโก มามังจตุปโนหิงสีมามังหิงสีมาหุปนโนสามเมสัตตาสเบปานาสัมเมภูตาจเกวรังสามเมผัดตลานิปัสสันโตมาจินเจปาปะมากมังอาปมาโนบุตร อาปมาโนธรรมโมอาปมาโนสังโฆปามานวันตาเนสิลิงสปานิ อาหิวิจิกาสตาปาลีอุนนานาภิสลาภูมุสิกานการตาเมลักขะกตาเมปริตาน ติกามันตุภูตานิสโซหังนาโมภะกะวะตนนาโมสัตตานังสัมมาสัมมุทานังอัตถิโลเกสีลากุณนสัจจังโสเจยานุตยาน เตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยามนุตตรังอาวัจยิตวาธรรมวาลังสาริตวาปุมบเกยิเนสัจจาบาลามวัสยานสัจจกิริยามกาสหันสันติปัคขาอ านาสันติปานาวันจนามาตาปิตาจะนิคันตายาตเวรมติกมาสาหัสเจตเตไมหังมาปัสสริโตสิกิ วาดเจสิโสราสาการิสานีอุตตะกังปัตตวายาทาจิตเองสาเจนะเมสโมนติเอสเมสัจจปารมีติ ตเตตายัญจักขุมาเอกาวายาหาริสวันโนปัทวิปปาโนต่างต่างนามัสสามิหาริสวันนังปัทวิปปาสนตายาจังกุตาวิหาเลมุนิวาสังเยรัมมัน ดังดูสัมมาธัมเมเตเมนะโมเตจัมังปารยันโตนามมัตถุมุทานังนามัตถุโมติยังนามโมวิมุตตานังนามโมวิมุตติยัง อิมังโซปาริตังกัตวานโมโลจาลาติเอสนังอาเปตายัญจักุมาเอการายาหาริสวันโนปัทวิปปะสนตังตังนามัสมิหาริสวันนังปัทวิปปะสัง,ง,ง ตายจังกุตาวิหารมุรเตนเยพระมนาเวดังกุสัมมาธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปะตุนนามาโตบุทานังนามาโตโบตยานนามโมวิมุตตานังนามโมวิมุตติยาน เอมังโสปาริตังกตวามโมโลวาสมกัปปเยยานเดวตาสันติวิหาวาสินีทุเตคาเลโมทิกาเลตาหิงตาเหิงตาธรรมดาเนนภวันตุปุยิตัโส ชิงกาลนเตตาวิหารมันดาเลเทลาจะมัชนวากาจะพิทวนสาลามิกาดานปฏิอุปาสการยามาจันเดสานิจมาจะอิสลาน สาตานภูตาสุขิตาภวันตุเตยาลาบุยาเยติจันดาสัมภวันสังเสนายาตาอัทโวปปาติกานนิยานิกังธรรมวัลังปฏิจเต สามเมติดุขัตกาลนตุสังขยาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธาราจปุกลังสังโฆโหตุสมักโกวาอัตถยาจหิตายาจังอามหิลักขตุสัทธัมโมสัมเมติธรรมจาริโน วนจึงสัมปาปุเนยามาธรเมอริยปเวนอายังโคเมตายโยกายของเรานี่แหละปุทางปานตารังดวื้องบนแต่พุ้นเท้าขึ้นมา อาโทเกสามัตตการ บวงต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันตนมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่ชุบตัวโรนานปกาลจาสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ อาติมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ เกสาคือผมทั้งหลาย โลมาคือขนทั้งหลาย นาขาคือเล็บทั้งหลายดา ทันตาคือฟันทั้งหลายตาจอคือหนังมังสังคือเนื้อนาฮาโรคือเอ็นทั้งหลายอาติคือกระดูกทั้งหลายอาติมินจังเยื่อในกระดูกวาสังมาม ยังหัวใจยางกนังตาบกิโลมากังผังเกิดปีห้ากังตายปาผาสังตอดอันตังไสใหญ่อันตาคุนังไสน้อยอุตรียังอาหารใหม่การิสังอาหาร มาทะเกมัทรงคังยั่วในสมองศีสานปิดตังน้ำดินเสมหังน้ำสเลดโวดพน้ำเหลืองลอยหิตังน้ำเลือดเสทอน้ำเดือนเมทอน้ำมันคน สาน้ำมันเหลวเกโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูลาสิกาน้ำไขข้อมุตตังน้มู เอวามายังเมตายโยนกายของเรานี้อย่างนี้อุนทางปาดตรา นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัตการดวงต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันตนมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอุโลนานัปกาลัสสาสุจินน มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ อย่างนี้เลยจัลลาตันมมหิจลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจากล่วงก้นความแก่ไปไม่ได้ บายาทิตัมมมหิบายาทิงานติโตน เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มาราะธรรมมหิมารานังอนัตติตนเรามีความตายเป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สามเมหิเมปิโยหิมานาเปหินานาภาวมินาภาวนเราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าจะต้องได้ละ จากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป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 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรมมังกาลิสามีกัลยาณังวาปาปะกังวาตัดสดายาโดสามีเราจะทำกรรมมันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาท ถือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหิยาปินนังปัจจเวกิตามังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน สัพเบสัตตาสันาหุนโตเวลาสุกยยวิโนก่อสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทิน กาตังปุญญังพลังไมหางสัมเมพาเยปวันตุเตมขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้สวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเถิด